Bismillah. Inna alhamdulillah, nehmadu wa nasta'inu wa astaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. <clears throat> Znači nastavljamo sa drugim sa drugim dijelom večerašnjeg druženja, a to su stvari pitanja i odgovore na pitanja. Pa ja imam jedan predlog ovako, pošto nam je ostalo otprilike nekih pet pitanja od prošli put, a došlo isto također neki e, šest, sedam pitanja od, e, za, za večeras, pa da podijelimo to da, da kada se odgovori na ovih, pita, e, na ovih pet, šest pitanja od prvi put, da se od prošli put da se napravi pauza, pa onda poslije, jel, uh, da a, kraća pauza se napravi, pa, pa onda nastavimo sa onim drugim dijelom. A, ona, ona pristigla pitanja koja su došla danas ili uče, ona su a, dosta zanimljivija i, i ne traže neku detaljnu i obsežnu analizu, ali su dosta a, konkretnija i aktuelnija i zanimljivija. Ali eto, ne biram ja pitanja, nego vi šaljite. Uglavnom, a, da počnemo za lavu pomoć, prošli put e, od preostalih pitanja je bilo. Kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, u pitanju došlo, da li je Omer radijallahu anhu bio ljevoruk? Allah nagradio svakim dobro. Znači, pitanje e, glasi, da li je Omer radijallahu anhu bio ljevoruk? Naravno, e, o, ovo je ovo pitanje samo po sebi, jel, nije neko korisno šerijasko pitanje iz kojeg čovjek jel, može izvući neku posebnu veliku pouku, neki poseban sunat i tako dalje. E, ali eto, po, pošto je već postavljeno da onda da, damo odgovor na njega, ja sam se po, pokušao, potrudio sam se da, da pokušam istražiti, to nije bilo poznato od prije. E, uglavnom, mo, ono što se može naći da na, na nekim interesancama da mu se pripisuje da je bio ljevoruk, Međutim, e, ako se vratimo na, na ozbiljne knjige, na ispravne knjige na koje se, na koje se trebamo vraćati po pitanju biografije i sire i istorije, e, naćemo nešto što baš se ne slaže s tim. Uglavnom, jel, govorić, e, govoriti o tome da li je bio ljevoruk ili, ili, e, ili nije, e, postoje pitanje jel, u, kom, u kom smislu to ima smisla o tome govoriti. Jel. Pa, jel, a, e, kad već o tome govorim, jel, zanimljiva je stvar, zanimljiv je podatak da da je inače e, procentualno manji broj ljevaka danas u svijetu, ali inače e, procentualno to izražavaju nekim procentom, oko 90% je ljudi koji su dešnjaci, e, a 10% su oni koji su ljevaci, narodno i nogom i rukom. Jel. Što je bitan taj podatak? Bitan je se jedne okolnosti zanimljive, a to je da, da od poznatih ljudi, uspješnih ljudi u svijetu, da, da je uglavnom kao neki procentat, eh, procentalno izraženo da je 50% ljevaka, a 50% dešnjaka. A šta to znači u stvari da znači od onih 10% eh, ljevaka što ima inače u svijetu, znači da su, da su ljevaci dosta a, eh, uspješniji nego, nego dešnjaci. Jel? To je neka eto, analiza koja se može naći. A, a, ali zanimljiva je stvar jel, da, da, da je od poznatih ljudi, od mnogo poznatih ljudi koji su bili ljevaci, između ostalih, jel, i e, Mahatma Gandhi, i Fidel Castro, da je bio Picasso, e, Beethoven da je bio također ljevak, znači ljudi iz rač, e, sa, e, sa račnim profesijama i ra, račnim zanimanjima, Leonardo da Vinci, da, da, Vinci i on, da Vinci i on je bio ljevak, i mnogi, mnogi drugi, jel, od poznatih e, svejedno bili muslimani ili kafiri, e, da su bili ljevaci. A konkretan odgovor na, na, na to da li je Omer radijalahom bio ljevak ili dešnjak, e, spominje Ibn Sa'd u svojim tabekatima, svojoj knjizi poznan za tabekat, od, e, od Selemeta Ibn Ekve'i, ashaba radijalahu anhu, kaže on, kaže kane Umaru ređulun uh, a'asar yusar ili jesir. Kaže, ja'ni, ja'temidu bi jedeihi džemija. Kaže, Omer radijallahu anhu je bio, kaže, uh, ovo sad različno kod tumačenja, šta znači ovo asir, uh, e, jesir, evo jesir, kaže, uh, uh, neki su i razumijeli uh, ko letimično pređe preko ovog, uh, inače asir kaže se za ljevako u arabskom jeziku, je. uh, a neko uh, razumijeli da u stvari znači e, e, asar znači da je znači siromaštvo i usred bogatstvo i tako da hele neise međutim ovdje ovde ono što se prenosi od ravija koji prenosi od da kaba kaže bije dehi džemija kaže oslanjao je se na obe svoje ruke znači i desnu i na lijevu podjednako znači bio je e, bio je sposoban u lijevoj ruci koliko je desno znači oslanjao se na obe ruke Tako znači da, da bi odgovor bio na ovo pitanje, stvari da ono što se prenosi u pozdanijim izvorima, e, u knjizi znači, pouzdanog kod muslimana, ja ne znam o, osoba kad pita gdje je došla do te informacije, a znači ispravno je, e, to ono što sam ja uspio naći, vjerovatno možda u nekim drugim knjigama ima drugačiji, da je Omer radi Allah, bio u ovom rivajetu, kad se spominje od drugog ashaba, da je u stvari bio, jel, da, da je koristio i lijevu i desnu ruku podjednako, sa istom sposobnošću i sa istim mogućnostima.